Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Ljubav prema poslaniku Alisetu Selam se ogleda u slijedjenju onoga što Alisetu Selam naređuje i ostavljanju onoga što zabranjuje. To je istinska i prava ljubav prema poslanicima Alisetu Selam. Ono što je navika na ovim prostorima da se veliča i slavi Muhammed Alisetu Selam putem učenja Mevlida je neutemeljeno u dinu i vjeri i bid'at znači novotarija koja je nastala nakon nepune 300 godina nakon smrti Muhammeda alejhi ve selam neki ugledajući se na veličanje rođen, dana rođenja Isa alejhi ve selam to su prenijeli i slavljenje rođenja, rođenja Muhammeda alejhi ve selam u dinu da je to trebalo ali se to selam bi to pojasnio i zato svaki način veličanje putem rođendana dan rođenja Muhammed a.s. je nešto što nije u temelju i bid'at i onaj ko zna da to nije bila praksa poslanika bit će odgovoran i snosni greh za to onaj ko griješi iz neznanja da mola subhanahu wa ta'ala oprosti i da ga uputi na put upuđeni. Assalamu alaikum.